بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jang maydonidagi musulmonlarni musla qilganligini aytib o'tdik. Mushriklar qiladigan mana shunday bir ishlarini qilib ortlariga qaytib ketishdi. Mushriklar Abvo degan joyga yetganda qo'shini to'xtadida o'zlariga o'zlari to'xtanglar. Biz nima ish qildik? Muhammadni o'ldirmadik. G'anima o'lja olmadik. Madinani fath qilmadik. Nima ish qildik? Biz hech narsa qilmabmiz. Ortimizga qaytamiz deb qochishlikka harakat qilib qolishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu xabar yetib kelgan paytda musulmonlarni mushriklarning orqasidan quvib chiqishlikka chaqirdi. Ya'ni qo'shinni jamlashlikka buyurdi. Musulmonlar mag'lub bo'lganiga bor yo'g'i 3 kun bo'lgan edi. munofiqlarni boshlig'i bo'lgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul "Ya Rasululloh, men ham sizlar bilan birga chiqaman" deb keldi. Mana avvalgi darslarda aytib o'tgan bo'ldik, musulmonlarni Uhudga chiqqandagi adadi askarini 1000 kishi edi. Lekin mana shu Ubay ibn Salulni qilgan ishi bilan 300 ta odam qaytib ketgan edi. Bu faqatgina musulmonlarda shijoatini pasaytirish, ularning ruhini tushirishligi uni maqsadi. Endi bu munofiq payg'ambarimizga men ham sizlar bilan birga chiqaman deb kelganida payg'ambarimiz uni chiqishligini xohlamadi va aytdilarki, men bilan faqatgina Uhudga chiqqan kishilar chiqadi dedi. Shunday qilib musulmonlar mag'lub bo'lgan hollarida qiyin bo'lgan holatiga qaramasdan aksariyati jarohatlangan, yaralangan bo'lishiga qaramasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hukmiga labbay deyishdi. Mushriklar orqasidan chiqishdi. aksariyati jarohatlangan dedik, hatto ba'zi kishilarni tuyalarga ko'tarib o'tkazib qo'yilindi. Jarohat og'irligidan. Qiyin bo'ldi, lekin itoat qilishdi. Mushriklar Abvoda turar ekan, musulmonlar qo'shinni jamlab yana chiqib kelayotganini eshitib qo'rqishdi. Ya'ni bor yo'q 3 kun bo'ldi mag'lub bo'lganiga musulmonlar. Shu 3 kunda ishida o'zlarining ishini tartibga keltirib, orqasidan quvib chiqishligidan ular xavotirga tushdi. Jang qilishni xohlashmadi. agar musulmonlar kelsa Quraysh jang qilmasdan qaytib ketsa butun arablar o'rtasida muhammad qo'shin bilan Qurayshni oldiga kelganida Quraysh qochib ketdi degan gapni xohlashmadida musulmonlarni ortlarga qaytarishlik uchun mubid al huzoiy ismli kishini jo'natishib aytdiki sen borib muhammadni qo'rqit odamlar to'planib yana ustinglarga kelyapti deb qo'rqit ular bu yoqqa kelishlik niyatidan qaytsin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam madinadan chiqib borarkanlar ekanlar mubid al huzoi yo'lda uchradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar undan mushriklar haqida so'raganida ular aytdiki odamlar yana jamlanib ustingizlarga kelyapti odamlar ustingizlarga jamlanib kelyapti qo'rqinglar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hasbunalloh Bizning hisobimiz Allohning qo'lida ya'ni davom etinglar ayirda dedi musulmonlar Hamroul Asad degan joyga borib kutib turishdi. Ya'ni Mubidal Xuzoina gapi agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mushriklar qaytib kelishligi kerak edi. Lekin mushriklar qaytib kelishmadi. Ular Makkaga qarab ketishdi. Musulmonlar Hamroul Asadda 3 kun ularni kutib turishdi. Lekin hech kim kelmadi va butun arablar Muhammad alayhisalom ularning ortidan qo'shin bilan borganligi va Quraysh qo'rqib qaytib ketganligini eshitgunicha turishdi, so'ngra qaytishdi. 50 ta kamonchi payg'ambarimizni hukmiga xilof ish qildi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Mana endi mag'lub bo'lib turgan musulmonlar qiyin bo'lsa ham, og'ir bo'lsa ham Rasulullohning so'ziga itoat qilib chiqishda Alloh taolo mag'lubiyatini g'alabaga aylantirib berdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Oli Imron surasida 139-oyatdan 175-oyatigacha Uhud g'azotiga ta'liqlarni tushirdi. Astagfirullah ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله suslashmangiz va uhud jangidagi mag'lubiyat sababli g'amgin bo'lmangiz agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangizlar sizlar ustun bo'lguchidirsizlar agar bugun uhudda sizlarga jarohat yetgan bo'lsa badr jangida u qavmga ham xuddi shunday jarohat yetgan Ya'ni musulmonlar Uhudda 70 tasi shahid bo'lgan bo'lsa, Uhuddan avvalgi Badr g'azotida mushriklardan 70 tasi qatl bo'lgan edi, 70 tasi asir tushgan edi. Endi nima uchun bu mag'lubiyat bo'ldi? Va tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas va liya'lamallohu allazina amanu va yattakhidha minkum shuhada wallohu la yuhibbuz zolimin. Nima uchun bu mag'lubiyat bo'ldi? Toki ibrat bo'lsin deb va Alloh haqiqiy iymon keltirgan kishilarni bilishi hamda oralaringdan shahidlarni saralab olishi uchun bu kunlarni ya'ni g'alaba bilan mag'lubiyatni odamlar orasida aylantirib turamiz demak rostgo'ylarni kazzoblaridan haqiqiy iymonlilarni munofiqlardan ajratishlik uchun alloh taolo g'alabani u tomonga yo bu tomonga almashtirib turadi agar doim g'alaba bo'laversa ajratib bo'lmaydi amanu va kafirin أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وتاكي Alloh iymon keltirgan zotlarni gunohlardan poklash va kofirlarni halok qilish uchun bu kunlarni o'rtalarda aylantirib turadi. Ey mo'minlar, yoki Alloh sizlarning ichingizdan kim haq yo'lda kurashganu, kim sabr toqat qilganini mutlaqo bilmay turib jannatga kiramiz deb o'yladinglarmi biz sizlarni g'alaba bilan mag'lubiyat bilan sinamasdan turib jannatga kirib ketamiz deb o'yladinglarmi o'limga ro'baro bo'lishingizdan ilgari uni orzu qilgan edingiz ya'ni ana shu uhuddagi mag'lubiyat bo'lgunga qadar shahidlikni hammanglar xohlagan edinglar mana endi ko'rib turibsizlar mana endi Uhudda uni o'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Endi quyida Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu qo'lidagi bayroqni mushriklar chopib tushirgan paytda ikkala qo'li chopilgan paytda aytgan so'zini Alloh taolo Qur'onda oyat qilib nozil qildi. Mus'ab ibn Umayr nima degan edi? Qo'li chopilganda "Va ma Muhammadun illa rasul" degan edi. Muhammad kim? Bitta payg'ambar degan edi. Chunki qo'li chopilishligidan avval Rasululloh chuqurga tushib ketganida shayton Muhammad o'ldirildi deb qichqirgan edi. Shunda Muhammad alayhisalom o'ldi deb o'yladida Musab o'lgan bo'lsa nima bo'pti? U ham bitta payg'ambar. Undan avval ham payg'ambarlar o'tgan degan edi. Mana shu so'zini Alloh taolo Qur'onda oyat qilib nozil qildi. vama Muhammadun illa rasul qad khalat min qoblihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqobikum Va man yanqalib ala aqibayhi falan yadurralloha shay'a va sayajzillahu shakirin. Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas agar u vafot qilsa yoki o'ldirilsa, ketingizga, ya'ni kufrga qaytib ketasizlarmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa, Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Alloh esa shukr qilguvchi bandalarni munosib mukofotlaydi. Muhammad rasul bo'lgan bo'lsa, dindan qaytib kelsalar o'zingizlarga zarar bo'ladi. Har bir jon faqat Allohning izni bilan va aniq belgilab qo'yilgan muddatda o'ladi. Ya'ni rizq yozilgan, qancha umr ko'rishligi Alloh taolaning ilmi azalisida. Kim dunyo savobini istasa, ya'ni o'lja istab kirsa, albatta unga o'sha narsani istaganini berurmiz. Kim oxirat savobini istasa, unga da istagan narsasini beraveramiz va shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz mana endi jangda o'ziga berilgan taliqlar valaqad sadaqakumullohu va'dahu iz tahussunahum biizni Alloh o'z va'dasining ustidan chiqdi agar sabr qilsanglar itoatda bo'lsanglar Alloh taolo bizga 3000 ta yoki 5000 ta farishtani yordamga tushiradi deb payg'ambarimiz va'da bergan edi Alloh o'zini va'dasini ustidan chiqdi. Sizlar uning izni bilan kofirlarni qira boshladingiz. Jangning avvalida g'olib bo'ldinglar. To qilib, payg'ambarning amri farmonlari borasida talashib tortishgan va Alloh sizlar yaxshi ko'rgan narsani, ya'ni g'alabani ko'zingizga ko'rsatib qo'ygandan keyin payg'ambarning amridan bosh tortgan paytingizgacha bu ustunligingiz davom etdi. Orangizda dunyo istagan kishilar ham oxirat istagan kishilar ham bordir. Sahobalardan biri aytadi, shu oyatlar tushishlikdan avval Rasululloh bilan birga g'azotga chiqqanlarning hammasini oxiratni istab chiqdi derdim men deydi. Endi oramizda dunyo o'lja deb chiqqanlar ham bor ekan. Mana shu oyat nozil bo'lganda keyin bildik dedi. Ya'ni insonlarning qalbidagi narsani Alloh taolo mana shu oyatlar bilan kashf qildi. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين so'ngra sizlarni imtihon qilish uchun ularning ustidan g'alaba qilish o'rniga mag'lubiyat tomonga burib yubordi endi gunohlaringizni avf qildi Alloh iymon egalariga fazlu marhamat sohibi bo'lgan zotdir mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chuqurga tushib ketganida Muhammad o'ldi deb shayton qichqirganida musulmonlarning ba'zilari qochib ketgan edi Hatto qochib Madinaga yetib borishgan edi. Ana shu qochganlar ichida Usmon roziyallohu anhu ham bor edi. Ahli fitna Usmon roziyallohu anhuga ayblarni qo'yib, sen Uhud kunida Rasulullohni tashlab qochib ketganlardansan deb malomat qilishganida Usmon roziyallohu anhu aytadi: Alloh biz haqimizda, ya'ni Uhud kuni qochib ketganlar haqida valaqad afa ankum Alloh sizlarni avf qildi degan oyat tushirgan. Alloh bizni avf qilgan deb javob berdi. Ey mu'minlar, hech kimga boqmay, jang maydonidan chiqib ketgan paytingizni eslang. Holbuki payg'ambar ortingizda sizlarni chorlamoqda edi. Bas sizlar ketgan narsa va sizlarga yetgan narsaga xafa g'amgin bo'lmasligingiz uchun Alloh sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Sirat ilmi Qur'onni juda katta qismini tushunishligimizga yo'l ochadi. Chunki Qur'onda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayoti haqida oyatlar nozil bo'lar ekan, demak bu Qur'onning katta qismi. Siyratni o'rganishlik bilan Qur'onning katta qismini tushunamiz. So'ngra bu g'amning ketidan sizlarga bir orom uyqusini tushirdi. U sizlardan bo'lgan bir toifa kishilarni qamrab oldi. Boshqa bir toifa, ya'ni munofiqlar esa Alloh haqida noto'g'ri, dinsizlarcha badgumon qilib, o'z jonlarining g'amiga tushib qoldilar. Munofiqlarning so'zi qanday bo'ldi? Ular endi biz uchun hech qanday g'alaba bo'lmaydi deyshadi. Aytingi Muhammad alayhisalom, butun ish Allohning qo'lida. Ular sizga oshkor qilmaydigan narsani munofiqligini yashiradilar. Aytingi Muhammad alayhisalom, ya'ni mushriklar aytishdiki, agar ixtiyor o'zimizni qo'limizda bo'lganda shu yerlarda qatl bo'lmagan bo'lar edik degan so'zga Alloh javob berdi. Ayting ey Muhammad, agar uylaringizning ichiga berkinib olganingizda ham o'ldirilishi Alloh tomonidan hukm qilingan kishilar shubhasiz halokat joyiga kelgan bo'lar edilar. Sizlar qo'rqib qochib ketganingizlarga yoki jangga chiqmaganingizlarga tirik qolmadinglar. Alloh taolo sizlarga o'limni yozmagan uchun tirik qoldinglar. Agar o'lishlik peshonaligiga yozilgan bo'lganida, uylarga kirib berkin olganingizlarda ham qatl qilingan edilar. Fabima rahmatin minallohi lintalahum Walau kunta fazzan g'alizal qalb falanfazzu min havlik. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga osiy bo'lib payg'ambarimizni tashlab ketishdi. Endi payg'ambarimiz har qancha sahobalarni malomat qilsa, ularni koyisi haqqi bor. Lekin payg'ambarimiz ularni avf qildi. Ularga qattiq gapirmadi. olloh aytadi: "Ey Muhammad, olloh tomonidan bo'lgan bir marhabat sababli ularga, ya'ni sahobalarga yumshoq so'zli bo'ldingiz." shuncha ayb ish qilishgan bo'lsa ham payg'ambarimiz yumshoq gapirdi agar qo'pol qattiqdil dil bo'lganingizda edi albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lardilar shunchalik musulmonlar payg'ambarimizni qiyin holatda tashlab ketganiga qaramasdan payg'ambarimiz avf qildi sollallohu alayhi vasallam mana shu noto'g'ri ishni qilgan sahobalarga nisbatan alloh taolo payg'ambarimizga qanday muomala qilish kerakligini o'rgatyapti biz kechira olmaymiz bir odamni. Ozgina bir ixtiyoridan, ixtiyordan tashqari ayb bo'lsa kechira olmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ya'ni halokat o'rnida qolib ketdi. Sahobalar tashlab ketib qolishdi. Rasulullohni muborak yelkalariga bitta, boshlariga bitta zarba shuti qilish bilan yuziga tosh bilan urdi. Mana shunday aziyatlarni tortib turib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga muloyim bo'ldi. Fa'fu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بس ularni kimni sahobalarni bas ularni avf eting ular uchun Allohdan mag'firat so'rang va ajib hukm qildi va ishlaringizda maslahat soling qaranglar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uhudga chiqishlikda payg'ambarimiz rag'bati yo'q edi tushini aytib bergan edi qilichimni egilinidi ko'rdim sigirni so'yilganini ko'rdim sovutim ichiga kirib ketayotganini ko'rdim meni ra'yim madinada qolish degan edi lekin sahobalarni maslahati bilan qistov bilan payg'ambarimiz chiqdi bergan maslahatlari noto'g'ri bo'ldi ho'p shu noto'g'ri maslahat bo'lib qolganligi uchun qaytib maslahat qilmang dedimi? Alloh taolo aytdi, ularga endi va ishlaringizda ularga maslahat soling. Maslahatda barakot bor, birodarlar. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu erkaklar uchga bo'ladi. Erkaklar uchga bo'ladi. Haqiqiy komil erkak. U kim? Mushkulani hal qilishlikka o'zini fikri bor, o'zini kallasi ishlaydi, yana maslahat ham oladi. Ana, to'liq erkak. Ikkinchisi mushkulani hal qilishlikka aqli yetadi, lekin maslahat olmaydi endi uchinchisi mushkulani hal qilishlikka aqli ham yetmaydi maslahat ham olmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga alloh taolo aytyapti sahobalaringizga maslahat soling dedi shundan ma'lum bo'ladiki hech kim maslahat olishlikka kattalik qilmaydi chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayotini o'qiydigan bo'lsak juda ko'p o'rinlarida sahobalar kelib payg'ambarimizga maslahat bergan agar jo'yali fikr bo'lgan bo'lsa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olgan وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ Ikki jamoat to'qnashgan kun sizlarga yetgan musibat Allohning izni irodasi bilan va haqiqiy mu'minlarni bilish uchun hamda nifoq yo'liga kirgan kimsalarni aniqlash uchun bo'ldi. Ularga kelinglar, Alloh yo'lida jang qilinglar yoki hech bo'lmasa bizning sanog'imizni ko'paytirish bilan dushmanni daf qilinglar desa, agar jang bo'lishini aniq bilganimizda-ku, sizlarni ortingizdan borgan bo'lar edik deyshadi. o'sha kuni ular iymondan ko'ra kufrga yaqinroq edilar ular og'zida ko'ngillarida bo'lmagan narsalarni gapirmoqdalar Alloh esa ularning yashirin sirlarini juda yaxshi bilguchidir mana endi alloh taolo uhud kunida shahid bo'lgan kishilar haqida qur'onda nima dedi olloh qutilu Alloh yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'liklar deb o'ylamang yo'q ular tirikdirlar Alloh tirik deyapti shahidlarni. Ular tirik. U zotlar Alloh o'z fazli karami bilan bergan ne'matlardan xushnud bo'lgan hollarida bahramand bo'lmoqdalar va hali ortlaridan yetib kelmagan birodarlarga hech qanday xavf va xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasliklari haqida xushxabar bermoqdalar. Abdulloh ibn Harom roziyallohu anhu Jabr ibn Abdullohning otasi Uhudda shahid bo'ldi. Ko'p qiz farzandlari qolgan edi. bir dona o'g'il bor edi jobir ibn Abdulloh. O'g'liga Uhudga chiqib ketyapti, men shahid bo'laman bugun dedi. Shuni sezyapman dedi. Qarzlarimni to'lab qo'yib olam dedi. Qizlarimga yaxshi muomala qil dedi va shahid bo'ldi. Jabir ibn Abdullohga payg'ambarimiz kelib u kishiga qalbiga tasalli bo'lishi uchun, ko'nglini ko'tarishi uchun ey jobir xursand bo'ling dedi. Alloh kimga gapirgan bo'lsa, parda ortidan gapirgan lekin siz otangizga bevosita to'g'ridan to'g'ri so'zladi dedi Siz otangizga Alloh jannatda tiriltirib to'g'ridan to'g'ri so'zlab ey banda orzu qil dedi abdulloh ibn Haram nimani orzu qildi parvardigor meni tiriltir dedi dunyoga qaytar dedi seni yo'lingda yana shahid bo'laman dedi Alloh aytdi mendan so'z ketgan undan ya'ni dunyodan chiqqanlar qaytib unga kirmaydi deganman Abdulloh ibn Abdulloh ibn Harom aytdi, unday bo'lsa Parvardigor men topgan saodatni birodarlarim yetkazgin dedi. Ya'ni qanday saodatda turganligimni xabarini yetkazgin deganida Alloh taolo mana shu oyatlarni nozil qildi. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون u zotlar Alloh o'z fazli karami bilan bergan ne'matlardan xushnut hollarida bahramand bo'lmoqdalar. Ya'ni ular tirik, Allohning marhamatida ular va ortlaridan keladigan birodarlarga hech qanday xavf xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasligini xabarni bermoqdalar. Nihoyat Taliqning nihoyasi 175-oyat. Innama zalikumu shaytonu yukhawwifu awliya'a. fala tahofuhum wa xofun in kuntum mu'minin. Albatta o'sha sizlarni vasvasaga solmoqchi bo'lgan shaytonning o'zidir. U sizni u sizlarni o'zining do'stlaridan, ya'ni kofirlardan qo'rqitmoqchi bo'ladilar. Bas agar mu'min bo'lsangizlar, ulardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. 139-dan 175-bo'lgan Oli Imronning oyatlari Uhud g'azoti haqida nozil bo'ldi. Uhud g'azoti nihoyasiga yetdi. Bir oy o'tishi bilan Banu Asad qabilasi Madinaga hujum qilishlikka harakat qilib qoldi. Chunki atrofdagi qabilalar musulmonlar Uhudda mag'lub bo'lishdi, ular zaif, ularga hujum qilishlikka qulay fursat deb harakatga kelib qolgan edi. Ana shulardan Banu Asad qabilasi. Ularni Tulayha ibn Huvalid al-Usli boshchiligida boshligida Banu Asad qabilasi hujumga tayyorgarlik ko'rdi. Bu kishi Tulayha ibn Huvaylid keyinchalik payg'ambarlikda da'vo qilib chiqdi. Murtadlarga qarshi bo'lgan jangda Xolid ibn Valid uni yengib mag'lub qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Banu Asad qabilasiga Abu Salama roziyallohu anhu boshligida 150 kishilik otliq qo'shin tayyorladi. Ular to'satdan ularga hujum qildi, ularni bu niyatidan qaytardi. Ulardan o'ljalarni olib, madinaga qaytib kelishdi shuningdek makkaga yaqin bo'lgan joydagi huzayl qabilasi ham madinaga hujum qilishlikka odam to'playotganligi xabari keldi xolid ibn sufyon al huzali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu xatarni avvalada yo'q qilishni xohladi sahobalarni ichidan abdulloh ibn unays ismli kishini tanlab oldi bu kishi nihoyatda aqlli ziyrak hushyor va quvvatli kishi edi Abdulloh ibn Unaysni chaqirdida siz menga borib Xolid ibn Sufyon Huzlini agar fursat topsangiz, imkon topsangiz qatl qilib keling dedi. Ya Rasululloh, men Xolid ibn Sufyonni tanimayman. Qanday uni bilib olaman kimligini deganida, uni ko'rgan paytingizda qalbingizga qo'rquv to'ladi dedi. Abdulloh ibn Unays roziyallohu anhu subhanalloh dedi. Men hech qachon odamdan qo'rqmasman dedi. Lekin Rasulullohning shu so'ziga ishondim, chiqib ketdim deydi. Makkaga yaqin bo'lgan joydagi mana Huzayl yerlari. Madinadan Makkagacha piyoda keldi. Qo'lida hech qanday qurol yo'q, faqatgina bir xanjarini yashirib olgan edi o'zi bilan. Endi bir odam yolg'iz sahroda ketayotgan bo'lsa, hech kim undan xavotir olmaydi, hech kim unga bir parvo ham qilmaydi. Xullas, ana shu Huzayl yerlariga yetib keldi. Domdan ko'tarilib pastga qaraganida ikkita ayol bilan bir kishi bir chodirda turganini ko'rdi. ko'rdida qalbiga qo'rquv kirdi ha mana shu kishi Xolid ibn Sufyon ekan dedida sekin yurib bordi abdulloh ibn unays aytadi Xolidni ko'rib ustiga yurib ketayotgan paytimda asr vaqti kelib qoldi deydi agar to'xtab namozni o'qiydigan bo'lsam u odam mendan qochib ketishi yoki meni topolmay qolishim mumkin dedi shuning uchun yurib ketayotib asr namozini o'qidim deydi Abdulloh ibn Unays Xolid ibn Sufyonning oldiga keldi. Xolid kimsan deb so'radi. Abdulloh ibn Unays nohata bir xushyor, ziyrak odam edi. Men G'uzo odamman dedi. Xuzoa qabilasini hamma arablar Xuzoa deb atashar edi. Xuzoaliklar o'zlarini G'uzoa g bilan aytishar edi. Abdulloh ibn Unays hozir agar men Xuzoa odamman deb x bilan aytib qo'ysa, yolg'onchiligi ma'lum bo'lib qolardi ya'ni aytdik bu kishini ziyrak bo'lganda men g'uzo odamman dedi muhammadga qarshi qo'shin to'playapsan ekan senga yordam bergani keldim dedi u ha mayli dedi oldida qoldim yonimda hech qanday qurolim yo'qligidan xotirjam bo'ldi ozgina suhbatlashib xotirjam bo'lib qolganda ayollar chiqib ketgandan hanjarimni oldim bir necha zarbalarni berdim halok bo'lganligini bilgandan keyin shoshilib chiqib ketdim ayollar qaytib kelsa Xolid ibn Sufyon mayit holda yotibdi. Dod solib u yoqqa yurishdi, bu yoqqa yurishdi. Abdulloh ibn Unays qochib ketgan edi. Hamda bu Huzayliklar bizni yerimizga kelib bizni sayimizni sayyidimizni qatl qilib ketibdimi demak biz madinaga kuchimiz yetmaydi ekan dedida madinaga hujum qilishlikdan fikridan qaytishdi abdulloh ibn unays roziyallohu anhu madinaga kirib kelayotib rasulullohni ko'rib tabassum qildi payg'ambarimiz aflaha abdulloh ibn unays deganida aflaha ya rasululloh qotaltu qatl qildim dedi bitta kishini qilgan harakati bilan butun boshli qabilani madinaga hujum qilishiga oldi olindi bu sariya bir dona odam qatnashgan bo'lsa ham abdulloh ibn unays sariyasi deb nomlanadi mana shu vaqtda amr ibn al os bu paytda kufrda bo'ladi Habashistonga tijorat bilan boradi. Amr ibn Os Najjoshiyni oldiga sovg'a salonini olib kelib beradi. Shu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habashistonga Amr ibn Umayya Zumriyni yuborgan bo'ladi. Amr ibn Umayya Zumriy Habashistonda hijrat qilib ketgan Abu Sufyon ibn Harbning qizi Umma Habiba Romla bint Abu Sufyon eri abdulloh ibn jahsh vafot qilib beva qolgan bo'ladi Ummu habibaga uylanishligi uchun payg'ambarimiz amr ibn umayyani xutba qilishligiga yuborgan bo'ladi Tushunali bo'ldi demak amr ibn umayyani najoshiyni habasistonga jo'natib payg'ambarimiz Ummu habibaga sovchi qilib borishligi uchun Amr ibn Nos bu vaqtda sovg'a salomlarni najoshiyga berib turdi, Amr ibn umayyani ko'rib qoldi Amr ibn Nos aytdi Najoshiga senga bergan sovg'alarim evaziga u Amr ibn Umayyani menga asr qilib tutib ber, men Makka ga olib ketaman uni dedi. Deganda Najoshi mana aytganmiz Ja'far ibn Abu Talib qo'lida iymonga kelgan edi. Amr ibn Osa talabidan jahli chiqib avvallari Nomusul Akbar, ya'ni Jibril farishtasi Musa alayhissalom oldiga kelar edi. Endi bu farishta Muhammadning oldiga kelyapti. Muhammadni elchisini tutib ber deysanmi menga dedi. so'ngra najoshiy amr ibn osga vahiy nima payg'ambar kim jibril kim tushuntiraverdi tushuntiraverdi tushuntiraverdi Allohning taqdiri bilan amr ibn os najjoshiyni qo'liga iymonga keldi subhanalloh o'zini urug'idan o'zini qabilasidan Qurayshdan payg'ambar chiqqanda kofir bo'lib turgan amr ibn os Habashtondagi bir Habasht qo'lida iymonga kelyapti Allohning taqdiri so'ngra bu kishi Makka fathidan oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga musulmon bo'lib hijrat qilib keladi Amr ibn As roziyallohu anhu. Ummu Habiba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqishga rozi bo'ldi. O'zini urug'idan Xolid ibn Said ibn al-Osni vakil qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan esa Amr ibn Umayya vakil bo'ldi. Nikohni birodarlar Najjoshi o'qib berdi. nikoh xutbasini Najjoshiy o'qidi, mahriga 4000 dirham belgiladi, so'ngra Najjoshiy payg'ambarimizga va Ummu Habibaga valima qilib berdi. Ummu Habiba Ubaydulloh ibn Jahshga turmushga chiqqan edi. U kishi vafot qilgan deyiladi. Yana ba'zi rivoyatlarda nasroniy diniga o'tib ketganini deyilgan. Vallohu a'lam. mana shu muddatda uhud bilan handaq o'rtasida bo'lgan voqealardan yana biri rasululloh sollallohu alayhi vasallam zaynab binti jahshga uylandi zaynab binti jahsh zayd ibn horisani ayoli edi zayd ibn horisa payg'ambarimizni asrandi o'g'li edi darsni avvalida aytib o'tganmiz zayd ibn horisa yosh yigitlik paytida hadicha onamiz payg'ambarimizga zaydni hadya qilgan edi Zaydni otasi istab bolasini qul bo'lib sotilib ketganini eshitib, Xorisa payg'ambarimizdan sotib olmoqchi bo'lganida payg'ambarimiz sotmayman degan edi. Zaydga ixtiyorni beramiz, agar sizlar bilan ketishni xolasa, shunday ketaveradi, agar men bilan qolishni xolasa, qolaveradi degan edi. Shunda Zayd ibn Xorisa qul bo'lib payg'ambarimizning qo'lida qolishni ixtiyor qilgan edi. Otasi, "Ey bola, esingni yo'q, qul bo'lib qolasanmi?" deganida, "Allohga qasam, Allohga qasam, Muhammad menga qilgan muomalasini ota-onam ham qila olmaydi deb javob bergan edi. Payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatini ko'rib, payg'ambarimiz Zaydni ozod qilgan edi. Hamda butun Qurayshga Zayd mening o'g'lim, mendan keyin meni merosxo'rim bo'ladi degan edi. Demak, tabanni meni o'g'lim deb e'lon qilgan edi. Zayd ibn Xorisa Zaynab binti Jahsh bilan yashashni xohlardi, lekin Zaynab xohlamas edi. Zayd zaynabning javobini bergandan keyin payg'ambarimiz zaynab binti jahshga uylandi ya'ni o'zi tabanniy meni o'g'lim deb qo'ygan asrandi o'g'lini ayolga uylandi va bu narsa shariatda meni o'g'lim deb qo'yishligi haqiqiy o'g'liga aylanib qolmasligiga dalil bo'lishi uchun alloh taolo qur'onda oyatlarni nozil falamma qozo zaydun minha vataro zavvajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harajun fi azvaji adiyaihim idza qada minhunna vatara va kana amrullohi maf'ula. Demak, inson boqib bir bolani, hech qachon u boqqan bolasi o'zini sulbidan, o'zini ayolidan bo'lgan bola qatorida bo'lmaydi. Oyatga quloq solamiz. Bas qachonki Zayd undan, ya'ni Zaynabdan hojatini ado qilgach, ya'ni uni taloq qilgach, biz ey Muhammad alayhissalom sizni Zaynabga unga uylantirdik. Toki mu'minlarga asrandi bolalari o'z xotinlaridan hojatlarini ado qilishgach, ya'ni ularni taloq qilishgach, ularning xotinlariga uylanishlarida tanglik bo'lmasligi uchun shunday qildik. Va Allohning amri irodasi qilinguvchi bo'ldi. Shunday bo'ldi, Alloh taolo aytayapti, biz sizni unga nikohladik deydi. Agar bu narsa Allohning shariatida harom bo'lganida, albatta bu ish qilinmagan bo'lar edi. ma kana ala nabiyyi min harajin fi ma faradallohu la sunnatallohi fil ladina xalav min qabl va kana amrullohi qadaran maqdura Alloh payg'ambarga farz qilgan narsada unga biron tanglik bo'lmas ya'ni Alloh buyurdimi uylaning Zainab binti Jahshga deb demak bu ishda hech qanday tanglik yo'q bu ilgari o'tgan payg'ambarlar haqidagi Allohning yo'li qonunidir Allohning amri irodasi taqdiri azal bo'ldi. Boshqa oyat aytadi. Va asrandi bolalaringizni o'z bolalaringiz qilgan emasdir. Asrandi bolalaringizni o'z bolalaringiz qilgan emasdir. Bu asrandilaringizni bola deyishlaringiz sizlarning og'izlaringizdagi so'zingizdir. Yolg'iz Alloh haqiqatni aytur va uning o'zi haq hidoyat qilur. agar bu meni o'g'lim deb qo'ysanglar o'zini o'g'lidek bo'lib qoladigan bo'lganida zaynabni zayd ibn horisa javobini bergandan keyin payg'ambarimiz uylanishi mumkin bo'lmas edi ud'uhum liabaihim ularni asrandi boqib olingan bolalarni o'z otalari ismi bilan chaqiringlar tushunarlimi agar otasi bilinsa bu falonchini bolasi deb aytilinsin ularni o'z otalari ismi bilan chaqiringlar shu Alloh nazdida to'g'riroqdir. Endi agar ularning otalarini bilmasangizlar kimligini, u holda ular sizlarning diniy birodarlaringiz va do'stlaringizdir. Qilgan xatolaringiz sababli sizlar uchun gunoh yo'qdir, lekin ko'ngillaringiz bilan qasd qilgan narsadagina gunohkor bo'lursizlar Alloh mag'firatli, mehribon bo'lgan zotdir. Demak, mana shu oyatlar bilan Asrandi o'g'li Zayd ibn horisani ayoliga uylanganligi Alloh tomonidan buyruq ekanligi shu oyatlardan ma'lum bo'ldi. Demak, olingan farzand agar otasi kimligi ma'lum bo'lsa, bu falonchini bolasi deb o'zini otasini atlanishlik kerak bo'ladi. Agar otasi ma'lum bo'lmasa, birodarini falonchi deb qo'yiladi. Zainab binti Jahsh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan vafot qilgan payg'ambarimiz vafot qilguncha birga yashadi. Hijratning 20-yilida Zainab binti Jahsh onamiz vafot etdi umar ibn hattob roziyallohu anhu janozasini o'qidi